Але ж Наталка маленька, їй і повинні належати всі пестощі та забави. А вона, Танюша, старша. Вона розуміє, що живе не в рідних батьків, тому має бути вдячна і за себе, і за меншу сестричку. Аж ось поталанило і їй. Ось і вона в'їжджає в славетний барачно-вишневий провулок, як принцеса завойовниця на плечі казкового велетня. Фантазуючи, Дівча уявляє собі того велетня, який несе її крізь бурю. У нього батькове, велицювате, подзюбане віспою червоне обличчя, батькові зажурені очі, батькові міцні заспокійливі руки. Таня стільки чекала на нього. І ось він повернувся нарешті міцнотілий, добрий, ласкавий. Дівчинка то заплющує, то розплющує очі буря їй вже не страшна ні трохи. А головне, її більше непокоїть те, що станеться з нею та сестричкою, коли баба раптом помре. А дядько Андрій забере з чемодана фотографію тьоті Ніни і поїде до неї в Москву. Коли добилися додому, Галина Федотівна дрімала в ліжку. Перед тим, як лягти, вона зайшла до Вероніки Юзефівни і попросила вчену доглянути Наталку. Стара згодилась і миттю перебазувалася до Ващенків, захопивши з собою книжки та папери. Андрій Степанович оглянув хвору. Пульс бився прискорено. Їй не можна було вранці вставати. А тут ще ця веремія в природі, різке коливання атмосферного тиску. Я не вийду сьогодні на роботу, постановив голос. Ні, заперечила Галина Федотівна. Я просто втомилася. Це швидко пройде. А тебе ждуть і не такі, як я. Та й гроші потрібні, йде літо. Ващенко гірко всміхнувся. Восени мати завжди лякається, йде зима, а навесні йде літо. Гроші ж потрібні в усі пори року. Ідіть, ідіть, підтримала сусідку Калиновська. Я можу й ночувати у вас. І ніяковіючи спитала Ваша дружина знову поїхала? Знову, бо треба їй втрутилася Галина Федотівна. Треба. Москва, сцена, бідна мати. Вона і тут кинулася йому на поміч. А Калиновська прошепотіла безкровними губами Єзус Марія, сучасна молодь, усі як наша Женя. Я мало знаю, як живе і що робить Женя, сказав Андрій, щоб припинити розмову. Не мав бажання затівати суперечку зі старою дівою і не лише тому, що за даних обставин залежав од неї. А це таки так. Матері конче потрібен догляд, а йому не можна нехтувати роботою. Адже такий стан хворої може тривати досить довго, принаймні, поки не настане рівновага в атмосфері. Не сперечався головним чином тому, що не мав достатніх аргументів на захист дружини. Те, що він вірить у правоту і чесність Ніни його суб'єктивне переконання, але аж ніяк не об'єктивний доказ. Отже, щоб підвести риску під розмовою, примирливо сказав Спасибі, Вероніко Юзефівно. Якщо мамі стане гірше, о, не допустися та матка боска. Дзвоніть, будь ласка, 03. Таксофон біля аптеки. Хіба ж я не знаю? Попросіть диспетчера козинця. Він розшукає мене по радіо. Не турбуйся, сину. Не доведеться шукати. Я відпочину і підведуся. Не можна тобі підводитись. У всякому разі Вероніку Юзефівну не відпускай. Я сама не піду. Коли б ви знали, як мені набридла самотність. Андрій Степанович залишив ліки і пояснив Калиновській, як їх давати, коли, якими дозами, в якій послідовності. А сам думав про те, що від Ніни вже мала б прийти телеграма ну хоч би кілька слів про те, як доїхала, як влаштувалася, та згадав, що це вже не його справа і не його клопіт. Мило плече після мандрівки станею, на душі було сумно. Ох, коли б ви знали, як мені набридла самотність. Сьогодні бригада у повному складі. Шофер Семенець, з яким пробивалися колись на Солом'янську вулицю до вагітної жінки татуїрованого моряка фельдшер Олег Павлюк, з яким забирали з кіностудії юну зірку Ніну Ковальчук, на постійному місці санітара ветеран Пересунько. Андрія Степановича гнітив стан матері. Здоров'я в неї підірване, це ясно. Але з таким здоров'ям одні невдовзі помирають, а другі живуть багато років. Точного діагнозу тут не становить і найвидатніший професор. Є межа людським знанням і навіть інтуїції. Ващенко вже кілька разів запитував по радіо Козинця. Диспетчер відповідав одне й те ж з барачно-вишневого виклик не надходив. Серед ночі бригаду послали на одну з тихих вулицок Лук'янівки. Відбігши від магістральної траси, що спускається на Куренівку, кривляста вуличка петляла по схилу високої глиняної кручі що в сиву давнину, певне, була берегом Дніпра. Тепер Славута обмілів, спасував, отступив на лівобічні піски.